قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم Reci, o robovi koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق Bismillahirrahmanirrahim Soba na paltalku Islam, jedini pravi put ima čast da vam predstavi novo predavanje od profesora Elvedina Pezića pod nazivom Savjeti klanjačima prvi dio Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu وزادنا العيد أحسنا فواسفي وزادنا العيد أحسنا فواسفي آسفي آه، آسفي آه، بي بي تاتشكا www.islam crtica put crtica do crtica dženneta.org جرى الفراق العيد يفرحنا وأنه يجعل الأفراح ألوانا فصار ما ظن صحبي كله كاذب وما ظننت خيال الطيف ما بانا فصار ما ظن صحبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد Zaista svaka زهر pripada uzvišenom Allahu الله سبحانه وتعالى donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede u slijedženju istine do sudnjega dana. Na samom početku je selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što je najavljeno i kao što ste čuli, vraću moja draga, mi smo, kao što vam je poznato, u jednom ciklusu predavanja koji smo mi nazvali savjeti klanjačima, malo grublje kazano greške klanjača. Pa kao što znate, mi smo održali u tom ciklusu već tri predavanja. Prvo predavanje je bilo mjesto namaza u islamu, jer logično je ako ćemo govoriti o namazu i greškama u namazu, da govorimo prije toga o vrijednosti namaza kako bi se, da kažemo, psihički pripremili za to predavanje. Nakon toga, pošto se namaz u većini slučajeva kada se u pitanju muškarci obavlja u džematu, odnosno trebalo bi da bude tako, a je li Allah najbolji zna, ovaj, pošto se obavlja u mešćidu, govorili smo dva predavanja, propisi boravka u mešćidu, odnosno fikski propisi koji su potrebni čovjeku kada je u pitanju njegov boravak u džami. I sada napokon počinjemo da govorimo o toliko očekivanoj tematici, a to je greške klanjača. Noćas ćemo mi malo obnoviti ono naše staro gradivo i tako da ćemo se ako Bog da zadržati da spomenimo neke greške boravka u nužniku, kupatilu, WC-u ili kako želite i neke greške koje su primjetne, a mogu dosta puta biti opasne prilikom abdesta. Pa na samom početku, prije nego što počnemo spominjati greške, da spominjemo nekoliko razloga zašto su se mnoge greške pojavile kod muslimana. Jer to je stvar koja je zasigurno znači, tako, takva da ne treba mnogo polemisati da li ima mnogo grešaka ili nema. Prvi od tih razloga je zasigurno svima nama poznata, to je za postavljanje izučavanja Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Jer braću moja draga, danas kada vidimo kako je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao svima nama sredstva za podučavanje i edukaciju, ali nažalost velik broj muslimana i dalje veću pažnju predaje Dunjaluku i izučavanju Dunjalučkih znanosti nego osnovnim stvarima koji se vežu za njegovu vjeru, a najosnovnija stvar insanove vjere jeste namaz. Znači da rezimiramo, prvi razlog raširenosti grešaka u namazu i ostalim ibadetima jeste zapostavljanje izučavanje izučavanja Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Drugi razlog jeste slijepo slijedjenje slijepo slijedjenje koje je popraćeno netraženjem argumenata za ono što se izlaže i što se zagovara. Također, treći razlog i zadnji razlog jeste preveliko povjerenje muslimanskim vođama, muslimanskoj ulemi. Zasigurno, braću moja draga, ovaj umet mora poštovati svoje prijedvodnike, mora poštovati ulemu, ali u kojoj mjeri? U onoj mjeri dok ono što ulema govori ne krši se sa onim što je došlo, što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i onim čime je došao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame. Kada se govor u Leme ili znači naših prijedvodnika krši sa onim što je naredio Allah subhanahu wa ta'ala njegov poslanik u toj znači granici čovjek će ostaviti pokornost njima. Znači počet ako Bog da sa spominjanjem nekih grešaka, braćo moja draga, ovo su samo neke greške za koje sam ja smatrao da su bitne, iako je toga mnogo više počet ćemo sa govorom nekih grešaka koje su vezane za čovjekov boravak u nužniku. Možda se neko i zapita zašto čovjek da govori o greškama u nužniku. Pa mislim da bi trebao svakome od nas da bude jasan razlog, ali ako treba malo ćemo i pojasniti iz više razloga. Prvo, zato što je to, braćo moja draga, mjesto gdje čovjek može da dođe u kontakt sa raznoraznim nečistoćama, neđasetima. A poznato je da je uslov za ispravnost namaza da čovjek, njegovo tijelo, njegovo dijelo bude čisto od ovaj neđaseta i nečistoći. Također, od razloga zbog koji govorimo o propustima, jeste i to što većina ljudi, prije nego što krene u džaniju, da obavi namaz, odlazi u WC kako bi obavio neku od fizioloških potreba i kako bi, što bi rekao, čista srca i ovaj pribran koncentrisan, otišao da obavi taj svoj namaz. Iz tog razloga, znači, počet ćemo govoriti o greškama prilikom boravka u nužniku. Prva stvar, odnosno prije nego što počnemo samo da kažemo, braćo, ove greške koje ćemo od noćas početi spominjati, neke su krupnije, neke su sitnije, ali znači, ja se nadam da ove greške koje mi budemo noćas spominjali, da nisu inšala prisutne kod nas ali ako i nisu prisutne kod nas, da znamo da su to greške i ako bi eventualno nekoga vidjeli da praktikuje to, da bi ga mogli na lijep način upozoriti. Ali znači trebamo imati u vidu to da sve ove greške nisu na istom nivou. Nekada ćemo spomenuti grešku u, na, u abdestu koja proizilazi iz nje da je namaz neispravan ili abdest, a nekada ćemo spomenuti nešto što je pokuđeno. Tako da shvatite da ove greške nisu sve na istom nivou. Pa prva od grešaka koja je zasigurno proširena kod velikog broja ljudi jeste ostavljanje učenja zikrova koji su propisani prilikom ulaska u nužnik. Možda neko ko manje ima kontakta i susreta sa vjerom, manje praktikuje vjeru, možda se zapita, pa zar imaju zikrovi i dove koje se uče prilikom ulaska u nužnik? kazat ćemo normalno da postaje, postoje zikrovi i koji i te kako imaju veliku ulogu u životu jednog čovjeka muslimana. A kakva je uloga tih zikrova? Uloga tih zikrova jeste da zaštite insana od džinsko-šeitanskih stvorenja koja se sigurno mogu naći na takvim mjestima, jer poznato je da se džini i šeitanji okupljaju na prljavim mjestima, a ako se ne okupljaju u kupatilima i nužnicima, pa gdje onda da se okupljaju? Također, braći moja draga, kada govorimo o ovim zikrovima i dovama koji se uče prilikom ulaska u nužnik, tu nam govori jedna, jednu stvar, a to je da vidimo kako je ova naša vjera potpuna. Kako nije ostavila ništa da to nije precizno i lijepo pojasnila pa do te mjeri za nas neke možda i sitne stvari, ali da je vjera pojasnila čovjeku kako da ulazi u nužnik, kako da izađe, kojom nogom da uđe, kojom nogom da izađe, šta da prouči, kako da se zaštiti od džina, od šeitana. Znači vidimo, braću moja draga, kako je naša vjera potpuna, kako je lijepa, ali gdje je problem? Problem je u nama i u našem praktikovanju. Allahu subhanahu wa ta'ala, vjerim. Pa tako ova znači jedna stvar koja je zasigurno zapostavljena i možda kod velikog broja ljudi koji praktikuju malo više vjeru jeste to da ljudi su zapostavili učenje bismile prije ulaska u WC. U hadisu kojeg je zabilježio imam et Tirmizi i Ibn Mađeh od Ali radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao zastor između džina i stidnih mjesta sinova Ademovi prilikom ulaska u nužnik jeste da kažu bismilna. Zato znači šta nosi sa sobom ostavljanje ovog zikra. Ostavlja da čovjek se izlaže mogućnosti da džini i šeitani vide njegova stidna mjesta. Znači čovjek ako praktikuje ovaj sunnet prije nego što uđe u nužnik, kaže bismila, on je time zaštitio svoje stidno mjesto od džina i šeitana i mi se čudimo zašto imamo u svakoj porodici u Bosni nekoga koji je bolestan od džina ili šeitana i ne bili bolesni kad smo zapostavili praktikovanje najosnovnijih stvari ovi naše vjeri. Ovaj hadis samo da kažemo da je vjerodostojan kao što je to kazao poznati hadijski ekspert Mohamed Nasruddin Albani u poznatoj knjigi Irvaul Galil. Također, nakon učenja Bismile čovjek treba da prouči sljedeću dovu koja je također zabilježena u vjerodostojnom hadisu kojeg su zabilježili Buharija i Muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam prilikom ulaska u nužnik govorio E'udhu billahi minel hubsi wal habais o gospodaru sačuvajme od zla i zlikovaca. A možemo ovom prilikom spomenuti i dobu koja se uči prilikom izlaska, iako znači nema tu veliki neki grešaka i posljedica, a dova koja se uči zabilježena je u Ebu Davudovoj zbirci hadisa od Aisha radijallahu ta'ala anha da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame prilikom izlaska iz nužnika govorio gufraneke, što znači o gospodaru molim tvoj oprost. Dobro, druga greška koju želimo spomenuti noćas jeste, braćo moja draga, obavljanje neke od fizioloških potreba na vidnom mjestu koje nije zaštićeno od pogleda ljudi. Ovo ćemo, nažalost, naći da je mnogo više zastupljeno na selima, na nekim, da kažemo, neurba, neurbanim sredinama. Tako da ćete vidjeti na selu da je normalno da čovjek pokaj puta obavlja nuždu, ne gledajući što kraj njega ljudi prolazi, a to Neuzubila došla su takva vremena da nije plaho daleko i da ljudi u gradu tako nešto radi. I kao što smo rekli, ovo je sigurno stvar koja je zasigurno proširena u muslimanskim masama. A poslušajmo hadis kakav je znači sunnet Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam bio po tom pitanju u hadisu kojeg su zabilježili Buharija i muslim od Mugire ibn Šurbe kaže bio sam jedne prilike sa Božim poslanikom sallallahu alaihi wa sallame na putovanju pa mi je dao mješinu sa vodom pa kaže o mugira uzmi ovu mješinu pa je otišao toliko daleko kaže do ga nisam više nikako mogu vidjeti pa je obavio kaže svoju nuždu ili potrebu ovaj hadis kao što vidite upućuje da je sunnet da je sunnet da se čovjek odalji toliko daleko da ga ljudi ne vidi a šta ima tu obavezno ima obavezno da čovjek prilikom obavljanja nužde zaštiti svoja stidna mjesta od pogleda ljudi. Jer kao što znate, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio da čovjek gleda u stidno mjesto čovjeka i da žena gleda u stidno mjesto ženi. Nažalost, to je kod nas, muslimana, i te kako zapostavljeno, pa se ljudi nako malo između se komotnije osjećaju i onda kada su, znači, između se ljudi, lakše jedni drugi gledaju jedni gledaju u stidna mjesta drugi žene također a Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame u hadisu alaikum selam koji je zabilježio ima muslim od Ebu Sa'ida el khudrija kaže rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame neka čovjek ne gleda u stidno mjesto čovjeka i neka žena ne gleda u stidno mjesto ženi a vjerovatno svima vama poznato znači granice stidnih mjesta to nije tema nač, našeg večerašnjeg izlaganja. Treća greška na koju želimo noćas ukazati jeste, braćo moja draga, nečišćenje poslije obavljenje fiziološke potrebi. To je zasigurno, zasigurno jedna greška koja je prisutna kod velikog broja muslimana i nažalost ponekad kod ljudi koji dolaze i na namaz a ostavljanje, odnosno praktikovanje ovoga nosi sa sobom mnoge šerijatske prekršaje, a jedan od tih je da čovjek time prlja svoju odjeću, jer ostavština znači od nužde prlja čovjekovu odjeću, a poznato je da čovjek mora da očisti svoju odjeću prije ovaj samog obavljanja namaza, iako bi čovjek namjerno obavio namaz u, u nečistoj odjeći, njegov namaz bi bio neispravan. I znači ovo nam je dovoljno težine ove greške da to povlači sa, za sobom neispravnost namaza. Također, nečuvanje od mokraće, braćo moja draga, je uzrok kaburskog azaba. Čak kao što je došlo u nekim predajama, jedan od najvećih uzroka kaburskog azaba, kao što je došlo u hadisu, od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame čuvajte se mokraći, zaista je većina kaburske patnji zbog njih. Hadis je vjerodostan kao što je to potvrdio ših Albani. Koliko puta smo svjedoci ljudi kada neko abdesti, pogotovo kada su to neke, da kažemo, manifestacije gdje ljudi dolaze u većim brojevima, vidite čovjeka obavio nuždu, stojeći ništa, bez čišćenja, bez ičega, on odlazi abdesti i kao takav odlazi na namaz. To su zaista krupne stvari zbog kojih se mora govoriti i ne može se to šutjeti. Četvrta greška jeste da je primijetno da dosta ljudi ne poznaje propise čišćenja poslije obavljene fiziološke potrebe. Pa ćemo tako naći ljude koji smatraju ili neispravnim ili nepotpunim da se neko očisti kamenom ili toalet papirom ili neku, nekom drugom materijom koja pri sebi ima te znači uslove da čovjek može da se očisti tom materijom. Mi ćemo samo onako usput spomenuti koji su to uslovi pri nekoj materiji da bi bilo validno čišćenje sa njom posle nužde. Znači da ta stvar bude čista, da ima pri sebi svojstvo čišćenja. A šta to znači? Čovjek se ne može očistiti staklom, ali se može očistiti nečim što je hrapalo. Treća stvar da to nije balega ili kost i četvrta stvar da ta stvar nema svojstvo svetosti, nepovredivosti. Svaka stvar pri kojoj se ispune ovi šartovi uslovi dozvoljeno čovjeku da se očisti sa njom. I poslušajte nešto veće od ovoga po većinskom dijelu islamskih učenjaka, ako nečistoća nije prevazišla analni otvor, čovjeku je dozvoljeno da se očisti kamenom ili papirom, makar imao pokraj sebe vodi. Znači, dozvoljeno je braću da se čovjek očisti papirom ili da se očisti kamenom ili nekom drugom materijom pri kojoj su se ispunili oni uslovi koji su spomenuli i to očišćenje je validno pa makar kraj sebe imao vodi. Znači, to dosta ljudi ne zna. Da čovjeku nekom kažeš, ja sam se očistio papirom, znači toalet papirom, on to ne smatra validnim dok se čovjek ne opere vodom. Ali sutra možda kad nema dne vode, neće znati kako da postupi. Zbog toga mi to i navodimo kao greška. Također, peta greška, također možda zastupljena po nekim neurbanim sredinama ili malo više po selima, jeste obavljanje nužde po putevima ili po mjestima gdje se ljudi odmaraju. A Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, najbolji učitelj nam je sugerisao na tu stvar i upozorio nas od toga, pa kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu koji je prenio od njega Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu, Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je kazao, čuvajte se dvojice prokletnika. Pa kažu, asabi, ko su to ta dvojica prokretnika, pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, to su oni koji obavljaju nuždu po putevima i po hladovima gdje se ljudi odmaraju. Boži poslanik naziva takve ljude prokretnicima iz razloga što ljudi proklinju takve osobe zbog onog djela koje su uradili. Šesta greška na koju želimo ukazati jeste, braćo moja draga, nepoznavanje propisa kada je u pitanju okretanje prema kibli u toku obavljanja nužde. Kada govorimo o okretanju prema kibli prilikom obavljanja nužde, možemo spomenuti sljedeće stvari. Prva stvar, da velika većina islamskih učenjaka i pravnika smatra zabranjenim da čovjek kada obavlja nuždu na otvorenom prostoru da se okrene u pravcu kibli prstima ili leđima, što znači nije dozvoljeno da čovjek kada obavlja nuždu na otvorenom prostoru da se okrini u pravcu kible niti leđima, a niti prstima. Zbog hadisa u Buhari i muslimu debu Ejuba el Ensari radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao kada činite nuždu, kada znači obavljate jednu od fizioloških potreba, nemojte se okretati prema kibli, već se zakrenite, okrenite se prema istoku ili se okrenite prema zapadu. Zbog ovog hadisa, znači, spomenuli smo propis obavljanja nužde na otvorenom prostoru, a zbog općenitosti ovog hadisa je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio da se čovjek okreće prema kibli prilikom obavljanja nužde, imamo jedan broj ulemi koji su zabranili okretanje prema kibli prilikom obavljanja nužde, pa makar se to radilo i u kućama znači u kupatilu. Iako je to znači manjinski broj, znači u Lemi zastupa to mišljenje, ali čovjek bi trebao da izlaženjem iz razilaženja u Lemi, kada gradi svoju kuću, kada gradi kupatilo, da gleda da to kupatilo ne bude okrenuto u pravcu kibli. Sedma greška koju želimo spomenuti večeras jeste nepoznavanje propisa odnosno kada su u pitanju propisi vezani za mokrenje stojeći. Mnogo ljudi ne poznaje ove propise i dosta puta to biva razlogom da čovjek možda ide na namaz onako kako mu ne doliči. Pa kada govorimo o ovim propisima treba da kažemo sljedeće stvari. Prva stvar da većinska praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam je bila da je mokrio stoje, e, čučeći ili sjedeći kao što je došlo u hadisu koji je zabilježio imam Etirmizi od Aiši radijallahu ta'ala anha da je kazala ko vam kaže da je poslanik mokrio stojeći, nemojte mu vjerovati, on je mokrio, on nije mokrio osim sjedeći ili čučeći. Hadis je vjerodostojan kao što je tu potvrdio ših Albani. Islamski učenjaci su nakon ovoga dozvolili da čovjek mokri stojeći, ali pod određenim uvjetima. Neki od tih uvjeta su da čovjek zaštiti svoja stidna mjesta od pogleda ljudi. Znači, ako čovjek već želi da obavlja ovaj nuždu, neku fiziološku potrebu, to stojeći onda treba da pazi da ga niko ne vidi. I druga stvar, drugi uslov, da se čuva odbijanja mokraće od, znači, od zemlju ili od podlogu. A to je, braću moja draga, nešto kod nas sigurno prošireno da ljudi kada obavljaju znači nuždu ne paze se od mokraće koja se odbija od zemlju. A kao što smo spomenuli, to biva razlogom kaburske patnje. A ovo da je dozvoljeno da čovjek mokri stojeći, znači došlo nam je u hadicu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Huzeyfe radijallahu ta'ala anhu da je vidio Boži poslanika sallallahu alaihi wasallam kako mokri stojeći. Normalno ovdje između hadisa Huzefi i Aiše nema kontradiktornosti jer Aiša radijallahu ta'ala anha govorila je onome što je vidjela. A ona je znala kako Boži poslanik obavlja nuždu, znači u kući, a Huzefe govori o onome što je vidio na polju. Također od neki uglednija sahaba se prenosi da su obavljali ponekada, znači fiziološku potrebu, malu potrebu, stojeći kao što je Omer radijallahu ta'ala anhu, Alija E, Zaid ibn Sabit, kao što je to spomenuo Hafiz ibn Hajar. Također, osma greška jeste nepoznavanje propisa kada je u pitanju unošenje papira na kojima ima Allahovu subhanu wa ta'ala ime sa sobom unužnik. Kao što nam je došlo iz povjerljivih informacija, znači povjerljivih ljudi, imamo braće koji zastupaju mišljenje da čovjek ne može ni u kom slučaju unijeti sa sobom neki papir na kojem ima Allah subhanahu wa ta'ala ime ili eventualno mushaf. A prije nego počnemo govoriti o ovom propisu, da spomenimo da velik broj hadijskih eksperata, jedini argument koji se može spomenuti u ovom poglavlju hadisu od radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam prilikom odlaska u WC skidao svoj prstin na kojim je pisalo Muhammedu Rasulullah da je taj hadis, znači jedna velika grupa hadijskih eksperata smatralo da je hadisem, kao što je to smatrao imam Ebu Davud kazao da je taj hadis munker, a nakon toga je se Muhammed Nasruddin Albani složio s njime i kazao da je taj hadis daif. Znači, nakon ovog hadisa nemamo vjerodostojnog hadisa koji nam upućuje na zabran toga. Kada pogledamo u knjige Fikha i prava, vidjet ćemo da većina islamskih učenjaka smatra pokuženim, a ne haram, unošenjem ushafa u nužnik. Da neko ne, zamisli, ne pomisli da mi zagovaramo da se to unoši, unosi, ali braćo moja draga, treba da znamo istinu i propis. Većina islamskih učenjaka dozvoljava da znači smatra pokuđenim da se unese mushaf u WC. Tu stava su bili Hanetijska pravna škola, Šafijska pravna škola i jedan dio Malikijske pravne škole. I znači imamo drugi dio u Leme na čijem čeli su pravnici Hanbelijske pravne škole koji su zabranjivali unošenje mushafa u nužnik osim u potrebi. I oni sami, iako kažu da je to zabranjeno, kažu ako postoji potreba, zatim dozvoljeno je čovjeku da unese papire na kojima ima znači, Allahovo ime, da li se radilo o novcu, da li se radilo o Musafu da je to dozvoljeno ako postoji za to potreba. Ja samo želim da napomenim e ovu stvar da čovjek ako ima potrebu, ako se boji da će neko oskrnaviti svetost Musafa, ako ga ostavi pred nužnikom, znači da je tom čovjeku dozvoljeno po većinskom dijelu islamske učenjaka da unese Musaf sa sobom, normalno da ga čuva na pažljivom mjestu. Devita greška na koju želimo ukazati večerac jeste nepoznavanje propisa potiranja po mestvama. Pa ćemo naći jednu grupu muslimana koji zastupaju mišljenje da je čovjeku dozvoljeno da potire po mestvama ili čarapama samo u slučaju kada je period zime ili ako je čovjek na putovanju. Zato su mislili da je to olašica i smatraju da čovjek u toku ljeta nije potreban te olakšice, ali kada pogledamo u dokaze, vidjet da su dokazi koji dozvoljavaju potiranje po mestvama ili čarapama, da su opće karaktera. Pa, na primjer, jedan od tih hadisa je hadis u muslimu dalje, radijallahu ta'ala anu, da je Boži poslanik, sallallahu alijehi vseleme, dozvolio musafiru da potire tri dana i tri noći, a da čovjek koji nije musafir, koji je kod kuće, da potire dan i noć. Takvo pitanje je, znači, slično ovog karaktera, postavljeno šehu Bimbazu, pa je odgovorio na sljedeći način, kaže, općenitost hadisa od potiranja po mestama i čarapama upućuje na to da nema razlike između zime i ljeta i ne znam validan argument koji upućuje na razlikovanje zime i ljeta. Tako znači da znamo da je od propisa potiranja mest po mestama ili čarapama da je dozvoljeno koristiti tu olakšicu leti, z njimi na putu i kod kući, u svakoj situaciji. Deseta greška koju želimo spomenuti večeras jeste da ljudi ne poznaju propise i uslove uzimanja tejemuma. Pa ćemo naći neke ljude, nažalost nekad ljudi koji često boravi u džami, kada začuje i kamet ili kada začuje ezan, a on je ili bez abdesta ili u situaciji da je u stanju džunupluka, znači čovjek nije se okupao, on uzima tejemum i odlazi u džemat i obavlja taj namaz kako ne bi propustio namaz u džematu. Ovo je katastrofalna greška. Čovjek u ovoj situaciji nije dozvoljen da uzme tejemum. A dosta puta ćemo čuti braću gdje kaže žurilo mi se ja odzid uzeo tejemum i klanjao kao takav. Čovjeku nije dozvoljeno da uzme tejemum osim ako nema vode ili ako se boji ako bi koristio vodu da će mu to naštetiti. U drugim situacijama, ako ćete proći, znači namaz u džematu, to nije razlog validan da bi čovjek mogao da uzme tejemom. Slično pitanje je postavljeno stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji, pa su odgovorili čovjek u ovoj situaciji obavezan je da se okupa ili abdesti, shodno znači je li trebao abdest ili gusul, a zatim da kanja pa makar i ne stigao u džemat i nije mu dozvoljeno da uzmije tejemum u ovoj situaciji. Nakon što smo rezimirali i spomenuli nekoliko grešaka, a ima ih mnogo više koji su vezane za čovjekov boravak u nužniku, prijeći ćemo da spomenimo neke greške vezane za abdest i time ćemo inšala završiti ovo naše predavanje. Prva, da je nazovemo greška koja je vezana za obavljanje ovaj, abdesta, jeste učenje nije ta naglas riječima prilikom obavljanja abdesta, uzimanja abdesta. Treba, braću moja draga, da znamo da mjesto ta je u srcu. Kao što je rekao poznati islamski učenjak Ibnul Qajim za Božijeg kustanika sallallahu alaihi wasallame i nije govorio na početku abdesta nevejtu rafal hadesi, namjeravam uzimanje abdesta to nije bila njegova praksa niti jednog od njegovih ashaba. Nije prenešeno od poslanika po tom pitanju niti jedno slovo, ni u vjerodostojnim, ni u slabim hadisima. Također šehul Islam ibn Tejmije, rahimehullah, kaže mjesto nijeta je u srcu. Mjesto nijeta je u srcu, a ne na jeziku. Po jednoglasnom stavu muslimana u svim ibadetima, pa onda navodi primjer namaza, čistoće, zekijata, hađa, posta, oslobađanja roba, džihada i slično tome. Također, suprotna od ove greške jeste da čovjek abdesti rutinski, automatski, bez nijeta. Primjer, čovjek ode u kupatilo i potpuno abdesti, ali jednostavno sve to uradio rutinski, ne znajući da on abdesti. Kada izađe i pogleda se na ogledalo, vidi da je oprao sve dijelove tijela ovaj abdest također po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka nije validan zbog riječi Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže innamal a'malu bin nijat zaista se djela na cijeni prema namjerama. Sljedeća greška jeste da čovjek uči za svaki dio tijela određenu dovu prilikom abdesta. Također, to je stvar koja je hajde da kažemo, nekada bila proširena, možda sada i malo manje, ali sigurna je jedna stvar, da ne postoji, da ne postoji validan argument koji ukazuje na to da čovjek treba prilikom pranja svakog dijela tijela, prilikom abdesta, da čovjek treba da uči određenu dobu. To su nam rekli mnogi hadijski eksperti, mi ćemo spomenuti samo neke od njih kao što je Imam Nevevi, Hafiz ibn Hajar, ibn Salah, ibn Qajim, i mnogi drugi. Pa ćemo vidjeti Ibn al Qajim da kaže u svojoj jednoj knjizi hadisi o zikru prilikom od abdesta su batil neispravni i nema među njima ništa vjerodostojno. Normalno iz ovoga treba izuzeti spominjanje bismile na početku ovaj abdesta. Kao što znate, učenje bismile na početku abdesta je po velikom broju islamskih učenjaka sunnet. Sunnet zbog hadisa koji je zabilježio imam Ebu Davud i Ibnu Mađe od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao nema namaza onome ko ne abdesti i nema abdesta onome ko ne spomeni Allahu subhanahu wa ta'ala ime pri abdestu. Ovaj hadis je dobar kao što je rekao šejh Albani. Stoga, braću moja draga, čovjek ne bi trebao da propusti ovaj praktikovanje ovog sunneta, jer ima učenjaka koji kažu da je izgovaranje bismile na početku abdesta važib za onu osobu koja je prisebna. Zato čovjek bi trebao znači, da praktikuje ovaj sunnet izlaženjem iz razilaženja u lemi zato znači, što ima neki islamski učenjaka koji kažu da je to i obaveza. Sljedeća greška jeste pretjerivanje u trošenju vode prilikom uzimanja abdesta. Znači, praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame je bila da nije mnogo koristio vode prilikom uzimanja abdesta i to je bila praksa velikih učenjaka znači iz prvih generacija tako se prenosi od jednog učenika imama Ahmeda da kaže ja bi kada bi Ahmed, imam Ahmed uzimao abdest ja bi ga kaže za, sakrivao od ljudi kako ljudi ne bi pomislili da ne zna uzeti abdest toliko kaže malo koristio vode prilikom abdesta da bi, kaže, kada bi ga neko vidio, kazao bi ovaj čovjek ne zna uzeti ispravno abdest. Također imam Ibnul Qajim rahimahullah kaže Boži poslanik je bio od oni koji su malo vode trošili za abdest i obavijestio je da će biti u njegovom ummetu oni koji pretjeruju u čišćenju. Ovo je govor Ibnul Qajima. On ovdje on, ovaj aludira na hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame od Abdullah ibn Mugafela da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao bit će u mome ummetu ljudi koji će pretjerivati u čišćenju. Hadis je vjerodostojan. A ovdje riječ pretjeruju u čišćenju obuhvata da ljudi koriste mnogo vode prilikom abdesta ili eventualno da peru pojedine dijelove tijela više od tri puta. Također jedan islamski učenjak spominje jednoglasan stav islamskih učenjaka da je zabranjeno da čovjek previše znači koristi vode bez potrebe prilikom uzimanja abdesta, kaže pa makar, kao što je došlo u jednom daji fadisu, pa makar čovjek bio na, rije, na obali rijeke. Znači makar čovjek bio na obali rijeke, ne treba da previše ovaj rasipa vodu prilikom abdesta. 14. greška jeste neupotpunjavanje abdesta ili ostavljanje pojedinih dijelova tijela neopranih. Ovo je naročito ovaj primjetno kada je u pitanju pranje nogu. Dosta puta ćemo vidjeti ljude, da li iz neznanja, da li iz nemara, operu samo vršicu, vršice, znači prstiju i ostave pete neoprane. A vidjet ćemo kada se vratimo u životopis Božijeg poslanika da je upozorio od tog djela pa tako u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Aisha radijallahu ta'ala da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ teško li se petama od vatri. A kada je to kazao? Kada je vidio ljude da abdeste, ali nisu oprali pete. Tada je kazao ovaj hadis teško li se petama od vatri. Također drugi hadis koji je ovaj vjerodostojan zabilježio ga imam Ebu Davud da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike vidio čovjeka da klanja i na njegovoj peti je vidio dio koji nije opran a bio je toliki znači kao jedan dirhem pa je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam tom čovjeku naredio da ponovi namaz i da ponovi svoj abdest ovaj hadis imam nevevi kaže za njega da je argument da svako onaj ko ostavi nešto od tijela, a morao je da ga opere prilikom abdesta, znači da je njegov namaz neispravan, da je njegov abdest neispravan po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Također kada govorimo o ostavljanju pojedinih mjesta koja čovjek treba da opere prilikom abdesta, treba spomenuti jednu stvar, a to je da je od sunneta da čovjek prilikom abdesta opere prostor između prstiju kako ručni, tako i nožni. Da je to od sunneta ako voda sama može dospjeti, znači ako su prsti prirodno rašireni, da voda sama može doći znači između njih, onda je to samo sunnet. A ako su prsti spojeni, da li iz razloga što su debeli ili zato što su takvi, znači spojeni, tada je čovjeku obaveza da rastavi svoje prste i ručne i nožne i da prokvasi taj prostor. Isti propis ima nošenje prstena i sata. a, sahata. Ako je znači prsten tjesan, i ne može voda doći ispod, do ispod njega, osim ako čovjek pomakne taj prstin, onda je čovjek obavezan da pomakne prstin, također sahat. Ako je znači tjesan, moramo ga pomaknuti, a ako je malo znači širi ili komutan, komutan, onda čovjek znači lijepo je da ga malo pomjeri. Ako ne pomjeri, inšala njegov abdest je ispravan. 15. greška da čovjek musliman treba da pazi sve one dijelove tijela koji se peru prilikom abdesta, da ne smije biti na njima ništa što bi moglo spriječiti dolazak vode do tog tijela. A to najčešće biva farba ili lak na noktima kada je u pitanju ženska populacija. Čovjek musliman, kao što smo kazali, obavezan je da te stvari odstrani prije nego što počne abdestiti. Također žene, Ne kažemo da je zabranjeno nositi lak na noktima, ali žena ako želi da nosi lak na noktima, neka uzme abdest, a nakon toga neka stavi lak na nokte. Nije nikako ispravno da žena nalakira nokte i nakon toga da uzme abdest. To nosi sa sobom posljedice, a to je da je njezin abdest neispravan, a nakon toga i njen namaz. 16. greška jeste da imamo ljude koji su ubijeđeni da će na nas biti, odnosno abdest, biti validan samo ako operemo svaki dio tijela po tri puta. Što znači ako bi čovjek opravo pojedine dijelove tijela jednom ili dva puta, takvi ljudi smatraju njegov abdest neispravnim. Ovo je i kako greška. Ono je sigurno da je većinska praksa Božih poslanika sallallahu alaihi wa wasallam bila da je svaki dio tijela pravo po tri puta, ali došli su nam vjerodostojni hadisi da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam ponekad pravo sve dijelove tijela po jednom, ponekad bi sve dijelove tijela pravo po dva put, ponekad bi sve dijelove tijela pravo po tri put i ostaje nam četvrta znači, varijanta, a to je kombinovanje da čovjek pojedine dijelove tijela u toku jednog abdesta opere jednom, drugi dio tijela opere dva put, drugi i treći dio tijela opere tri puta, to je također zabilježeno u vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i čovjek bi trebao sve ove metode i znači sve ove načine da koristi u svom svakodnevnom životu kako bi time oživljavao praksu sunnet Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također 17. greška jeste da imamo jednu grupu ljudi zasigurno ne malu koji smatraju da je pokuđeno govoriti prilikom abdesta. Pa čak neki to smatraju i haramom i zabranjenim i ako vide nekoga da govori prilikom abdesta, oni to znači ovaj ukazuju njemu kako je to stvar zabranjena. Zaista kada se vratimo u knjige prava i fika vidjet ćemo da u velikom broju tih knjiga stoji da je pokuđeno govoriti prilikom abdesta. Ali nažalost za tu stvar ovaj nismo našli validan argument, što znači da nije pokuđeno govoriti prilikom abdesta, kao što je to rekao poznati islamski učenjak Sejid Sadih u knjizi Fikhu Sunne, kaže dozvoljen govor u toku abdesta je dozvoljen i nije došlo u sunnetu Božijeg poslanika nešto što upućuje na njegovu zabranu. Znači čovjeku je dozvoljeno da priča u toku abdesta, ali ako to čovjek ostavi sigurno će biti bolje, ali da čovjek zna propis da je dozvoljeno da govori u toku abdesta, čak suprotno onome što neko zastupa i zagovara, naći ćemo u praksi Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je u toku abdesta govorio poznati hadis od Mugire ibn Šobe, koji ćemo mi spomenuti kao zadnji hadis u ovom predavanju, kada je bio sa Božijim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, na putovanju, pa mu je pomagao u abdestu. Znači i kada je došlo vrijeme da operi Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme noge, Mugira je se sageo da bi skinuo njegove mjestve, pa kaže Boži poslanik, u toku abdesta ostavi moje mjestve, ja sam je obukao na abdestne noge. Vidimo da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme razgovarao i pričao u toku abdesta. Osamna ista greška, nemojte se puno ovaj ljutiti, ostalo je još samo malo. Osamnaesta greška jeste jedna stvar koja zasigurno nosi sa sobom ovaj opasne posljedice, a to je da vodi neispravnosti abdesta, a to je da ljudi prilikom abdesta, nakon što su oprali lice, kada peru ruke, peru ruke od članaka do iza lakata, ostavljajući šake, govoreći da su oprali šake na početku abdesta pranje šaka na početku abdesta je sunnet. Iako bi čovjek taj sunnet ostavio, njegov namaz bi bio ispravan. Ali u ovoj situaciji čovjeku nije dozvoljeno nakon što je oprao lice da ostavi pranje šaka, već je obaveza da op opere ruke od vrhova prstiju do iza laktova. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Maide, o vjernici, kada hoćete da molitvu obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. U ovom kuranskom ajetu riječ do, znači operite svoje ruke obuhvata sve od vrhova prstiju do iza lakata. Također ovdje se može spomenuti jedna slična greška ovoj, ali na suprotnoj strani, da ljudi ne peru lakat iz razloga što nekada čovjek nosi neku košulju dugih rukava i zavrne rukave tu negdje na laktu. I onda ne želeći da smokri znači košulju, on ne operi lakat. To je također stvar ovaj opasna i to je neispravno. Čovjek prilikom abdesta, kao što smo rekli, mora da opere ruku od vrhova prstiju pa do iza lakta. Dobro, 19. greška jeste također nepoznavanje granica lica, odnosno onoga što je obavezno da se opere prilikom abdesta. Pa ćemo naći velik broj ljudi da kada peri lice, operu samo sredinu lica, dok krajevi lica ostaju neoprani. A vidjet ćemo kada pogledamo u knjige Fika da islamski učenjaci kada govori o granicama lica, da su to ograničili uzdužno od uha do uha. Znači čovjek mora da operi sve od uha do uha uzdužno, a poprično ili vertikalno od korijena kosti sve do vilice do brade. To je ono, braćo moja draga, što u arapskom jeziku znači riječ veđ ili lice. Znači od uha do uha, od mjesta nicanja kosti pa do bradi. Također, greška koju želimo noća spomenuti, to je 20. greška i ostaju nam još dvije greške, jeste da ima ljudi koji smatraju da je od sunneta potiranje vrata prilikom abdesta. Treba da znamo svi hadisi koji su došli o potiranju vrata su ili slabi ili apokrifni. A apokrifan hadis je izvišen hadis, znači lažna Božih poslanika sallallahu alihi wasallame. Rekao je šehul Islam ibn Taymiye da nema vjerodostojnog hadisa koji govori da je poslanik sallallahu alihi wasallame pravo vrat prilikom abdesta, već suprotno tome imaju vjerodostojni hadisi, kao što su hadisi u Buhari i Muslimu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame adestio i da nije potirao vrat. Što znači nije ovaj, zato što islam ibn Taymije završava svoj govor pa kaže zbog toga većina uleme to ne smatra mustehabom ili pohvalnim dijelom. Znači većina islamskih učenjaka, iako ima učenjaka koji su, misleći da su ovi hadisi, znači na tom nivou da se mogu koristiti kao šerijatski argumenti, ovaj smatrali su pohvalnim, lijepim da čovjek potire ovaj vrat prilikom abdesta, ali je zasigurno ispravno mišljenje da nema ispravnog i validnog argumenta koji ukazuje na to da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame prilikom abdesta potirao vrat. Također, Ibn Qayyim u poznatom dijelu Zadul Ma'ad kaže nema vjerodostojnog hadisa o potiranju vrata u abdestu. Također ovdje kada govorimo o potiranju, potiranju glavi možemo spomenuti jednu stvar koja je znači lijepa da se spomeni, a to je nama svima je poznato da islamski učenjaci se razilaze oko toga koliki najmanji dio glavi čovjek mora potrati prilikom mesha pa da to taj mes bude znači mes glavi da bude validan. Ali ima jedna druga stvar oko koje se ne razilazi, a to je da svi učenjaci kažu da je sunnet da čovjek potari cijelu glavu. To je sunnet. E sad, znači oni se razilaze šta je to minimalno što ako potareš bit će ti validno potiranje. Ali zašto čovjek da ne praktikuje sunnet Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame i potire cijelu glavu, time će izaći iz razilaženja islamskih učenjaka. A druga stvar, znači ovaj time i praktikuje sunet Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Predzadnja naša greška jeste ubjeđenost nekih ljudi da korištenje duhana, slušanje muzike, gledanje onoga što ovaj Allah subhanu wa ta'ala je zabranio ili ružan govor da su to stvari koje kvari abdest. Zasigurno, braćo moja draga, mi možemo tvrditi da ove stvari su zabranjene u šerijatu. Korištenje duhana, gibet, nemimet, gledanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranju, to su stvari koje su zabranjene, ali to ne znači da te stvari kvari abdest. Tako imam neveli, navodi jednoglasan stav islamskih učenjaka da čovjek, znači ako da kažemo nekoga ogibeti ili ovaj upadne u gibet ili nemimet, da njegov abdest je ispravan, znači po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. I na kraju, završit ćemo ovo sa jednom greškom koja i možda nije mnogo bitna, ali eto nema smijeti da se spomeni, a to je da ima ljudi koji ne poznavaju propise potiranja po mjestvama. Pa tako nekada se nađu u društvu, pa vidi da neko potire po mjestvama ili po čarapama, pa tako i on počne da potire, ne znajući da je uslov da bi čovjek potirao po mjestvama da je obukao te mjeste ili čarape na abdesne noge što znači na abdest pred noge, znači da je uzeo abdest i nakon toga, prije nego što je izgubio abdest, obukao čarape ili mestre. Zbog onog hadisa koji smo malo prije citirali od Mugire ibn Šobe, koji je vjerodostan da je jedne prilike bio sa Božim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, na putovanju, pa mu je pomagao prilikom abdesta, pa kada je htio da mu pomogne da skine njegove mjeste, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellene, ostavi ja sam ih obukao na abdesne noge, kaže mu pa je potrao po njima. I tako završćemo ovo naše predavanje riječima poznatog islamskog učenjaka Ibnu El Munzira, gdje kaže, on je poznat da ima svoju knjigu gdje je pokušao da sabere jednoglasni stavovi islamskih učenjaka, znači konsenzuse, pa kaže, učenjaci imaju jednoglasan stav da čovjek, ako u upotpuni taharet ili abdes, zatim obuče mjeste, pa zatim izgubi abdes, njemu je dozvoljeno da potiri po mjestama prilikom abdesa što znači ako nije obukao metve na abdjesne noge, nije mu, je, nije dozvoljeno da potiri po jednoglasnom stavu islamske učenjaka i na kraju subhaneke Allahume ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ili ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله do crtica dženneta tačka org. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. دع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله